Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Փողոցն է կոչվում Ստեփգես։ Մայրաքաղաքի ավելի քան 80 առանձնատներից բաղկացած բնակելի այս հատվածը ընդունված է թղամաս անվանել Ստեփգես թղամաս։ թղամաս ստեփ գեստիների մոտ չասեք, որ ծայրամասում են ապրում։ Նրանց համար Ստեփանագերտի կենտրոնն իրենց թաղամասն է։ Կենտրոնում ոչ կարկար գետ կա, ոչ անտառ, թրջունների անուշ դայլայլով, ոչ այդքան մաքուր օդ, ոչ էլ հնարավորություն հող մշակելու։ Ճիշտ է, ստեփգեստիների մեծ մասը զբաղվում է հողագործությամբ, բայց այնպես չէ, որ բանջարեղենի ու մորքի այնքան բերք է աճեցնում, որ շուկայից գնելու կարիք չի լինում։ Ավելի քան 5 ամիս տևող շրջափակումը տանտիրուհիներին խնդրի առաջ է կանգնեցնում, ինչ եփել այսօր։ Դժվար էր մանավանդ առաջին ամիսներին կարտոֆիլ չկար, կաղամբ չկար, սուխ չկար, Էլմիրա Դաբաղյան, թղային կոմիտեի նախագահ։ Ընդհանրապես բանջարի ղեն, մրգի ղեն չկար։ Մենակ մեզ ապահովեց այն, որ մենք ձմեռվա համար փակել էինք։ Պահածոներ, պահածոներ, թթուները, ձմեռվա համար պաշարված շուխը, սխտորը եւ այլ եւ Բայց ոչ բոլորն են դա արել, որովհետեւ ամեն տարի Հայաստանից բերում վաճառում էին հույսներս դրա վրա։ Ամեն օր առնեն օրվա հա։ շաբաթվա բաժինը, բայց ես տրտոնջող մարդ չեմ տեսել, որովհետև մեկը մյուսով, հարևանը հարևանի, բարեկամը հարևանի, մի խոսքով օգնում էի։ Այո, զանգում էի մեկը մյուսին, օրինակ տունը գնում էի այցելության անձամբ ես, հարցում էի ինչ ունես պակաս, կարամ ինչ ունի բանով օգնեմ։ Մեկը մյուսով ապրում ենք, մեկը մյուսին օգնում ենք, սրտանց եւ չենք տրտնջում։ Մեկն է որ տրտնջում է, բացատրում է, չէ, ամեն ինչին վերջարինում։ Միրգ Բանջարեղենի վաճառքը կտրոններով մարդիկ ճիշտ են համարում, սակայն գործի կազմակերպումը ոչ արդյունավետ։ Ծայրամասի բնակիչ լինելը զգում են կտրոններն իրացնելիս։ Ժնոտունը քաշն, ծեպալոն էջումս կարող մարշել տամ, բայց պենչկալ էր արդնիք։ Կտրոններ։ Ինչ կտրոններ։ Միրգ, կարտոշկա, կարմճ կարմճ ծավիճ իրիմչն։ Թե կա դուք չեք կարողանում, ձեզ չի հասնում։ Կարող է, սննել չի։ Թաղամասում վաճառում են։ Երեքի պիրալին թաղամաս։ Պամիդորալը, խիարալը, սողան, պատմջան, կապաչկիա։ Դտվի։ Առալ են, արմարքիները վալը, բայց կարտոշկան պենի լալչի։ Կարտոֆիլ եւ միրգ չկա։ Չիլաչ չէ։ Բանջարանոց մշակում եք դուք։ Հայակ չունի։ կենտրոնների հետ կապված մի քիչ ճիշտ չէ կազմակերպած օրինակ ստեփգես թաղամասում բանջարեղենի խանութ չկա անձամբ ես գնացել եմ հասել կենտրոն ինչ մի բան առնեմ ասում արդեն հերթագրված է 101 հոգի կա, այսինք շենքի ժողովուրդն եմ։ Դա ես չեմ կարող հասկանամ, աստված ոչ անի, նորից կտրոններ լինի։ Գուցե նշեն, որ տարածքում ինչքան մա։ Գուցե ես առաջարկում եմ, որտեղ ձեր սեփական տները չէին կարողանում օգտվել այդ մրցելից այդ բանջարեղենից, կոտրոններից ավելի շատ։ Բայց որտեղ բանջարեղենի խանութ չկար, տալիս էին գործող խանութներին, որ վաճառեն, չեն տվել ձեր խանութը։ Այսքան բաղոկներից հետո երկու անգամ բերել են կարտոֆիլներ են բերել, բայց էդ էլ ասել։ Բոլորին ոչ չի հասել։ Չէ, չի հասնի, բայց երեք տսած հաղամաս Մանջարեղենի մեքենա է եկել, անհատի նախաձեռնություն էր դա։ Ոչ, Սլակով եկել հասելա, ասի փիչեք երկրորդ նրբանցքներ մոտիկանում ստեպքես, ասեց ասածա որ առաջին նրբանցքն է, կխնդրեի, եթե այդ մեքենաները հասնում են ստեպքես, առաջի փողոցը առաջ նրբանցքից բացի մտնեն երկրորդ նրբանցքն է вот այն երկրորդ նրբանցքն է քիչ մարդ երևի հերթը կհասնի երկրորդին է գուցե բնակիչները կարողացել են իրացնել կտրոնները համարյա կոնկրետ խոսքս բանջարեղենի մրգի եւ կարտոֆիլի մասին համարյա շուկայի մել են այդ բանը տվել, բանջարեղենը, մրգեղենը, մրգեղենի խանութներն են տվել։ Պարզապես գործը պիտի ճիշտ կազմակերպվի։ Դուք ասում եք սկզբից հասնում եք կենտրոն, քաղաքի, որպեսի կարողանաք կտրոնները իրացնել, բայց ձեռնունայն վերադառնում։ Այո, 3-4 անգամ պիտի հելնես քաղաք, մենակ բան գտնես կամ չգտնես։ Օրինակ մեր տանը երկու անչափահաս երեխա կա, 1 տարեկան, 3 տարեկան, հարցը չի կարում տնից ելն երեխոց կամ ես պիտի պայեմ կամ ինքը։ Մամաները չեն կարող փոքր երեխեքը վերցեն 5-6 ժամ, 4 ժամ ես ճանապարհը անցնեն թե ինչ է ինչ է երկու կիլո կարտոֆիլ պիտի բերեն, բանջարեղեն պիտի բերեն, միրգ պիտի բերեն երեխեն օգտվի։ Այդ հարցերը ես շատ եմ ուսում կտրոնների հարցը պիտի կոնկրետանա։ Գուցե թաղամասերում խանութներ բացեն, կամ որտեղ խանութ չկա, մեքենա մոտենա, մի խոսքով։ Երևի թե պիտի մի քիչ այլ կերպ կազմակերպել։ Աստված տա, որ այլևս կտրոն բառը չլինի, որովհետև արդեն խանութներում որոշակի քանակությամբ ապրանք կա եւ առանց կտրոնի վաճառում են։ կտրոնները կարողանում եք իրացնել։ Կտրոններով ես զբաղվում չու, բայց հանցապատա խնդրեմա։ Ճաշացանկը նախինի պես է։ Միրգ կասանո օրինակ։ Առաջը պրելս քլալեն դել ապրում։ Միրգը Հունվարի Հունվարի սեղանի միրգ եղել է։ Հունվարը մստեղ չմնա։ Հատ դե մերքեր եմ պատար պահիտակվել օժմս օտիս երկու հատ կավեջ մինի կարամս օտիս։ Դիտոզմս դե ճարից ճարումս։ Որքան երկար կարող եք այսպես դիմանալ։ Առաջ համառնակյամ հլա դիմանալը։ Չէ, շատ կարիք ունենք մեզ։ Դրսից բերված ապրանքի, քանի որ փողամասը քաշա։ Փողամասը նա ջերմանք ու պետք է նա անում են։ Թրջուններ պահում եք հա։ Թրջուններ չէ, պահում չեն։ Պահեին քլալ դեմեն արդեն հարմարանք տենը պատառեն չի։ Ռոստանել անում եք միշտ լինել սկլալ։ Կարաչակին բոլորն էլ անում։ Փողին այդ գործանը լտահանգստությունը։ Շուրջ 2 ամիսի համար 10 միկրոավտոբուսը չի սպասարկում թղամասի ուղևորներին, գազով է աշխատում, իսկ գազը ադրբեջանական կողմը մարտի 21-ից անջատել է։ Այնպես չէ, որ միայն սեփական ոդքերի կամ շրջափակման պայմաններում թանկ հաճույք դարձած տաքսիների հույսին են։ Համար 10 եւ 12 երթուղային ավտոբուսները չեն անցնում մայրողով, սակայն այս պայմաններում ստեբգեստիների համար հարմար են եւ որոշ չափով մեղմում են վիճակը ժամանակը։ Համարտաշ ավտոբուսը որ գալիս է գնում Արմենավան, գուցե կա միջաքաշինչյան նախարարություն։ Արմենավան մտնելուց հետո հա, միջև Խախշինգան դա բարիա։ Առաջարկեք գրավոր կդիմեմ մեր քաղաքապետին Տարիներ առաջ թաղային կոմիտեի նախագահը մի քանի անգամ բանավոր դիմել էր քաղաքապետին ավտոբուսային կանգարի կառուցման խնդրանքով, տեղնել էր ցույց տվել բենզալացակայանից ներքև ազատ տարածք կա։ 4 դպրոցնա մեկ էլ համարվեց պետական մանկապարտեզի աշակերտները, երեխաները ընդկանգնելու տեղ չկա։ Այդ հարցը ես պիտի գրավոր դիմեի, որ շրջափակումն արդեն մի քիչ էլ չեն կարում էլի այդ հարցերի մասին խոսանք տեղն էլ չկարծես թե բայց կխնդրեի եթե հնարավոր է կանգարի տեղը կա տարածքը կա եւ մտադիր եմ դիմեմ գուցե օգնեմ Ժամանակին թղամասում ասֆալտի գործարան էր աշխատում։ Լվացքը երեկոյան էին փռում, քանի որ մուրը նստում էր վրան։ Գործարանի ծուխը ստեպգեստիներն էին շնչում ասֆալտով ուրիշները քայլում։ Մի քանի տարի է ընդամենը, ինչ ստեպգես փողոցն ասֆալտապատվել է, առաջին նրբանցքը աղյուսապատվել, իսկ երկրորդ նրբանցքն առաջվա պես քարուքանդ է։ 16 թվականին նախատեսված արել, որ պիտի հենապատերը տնեն, ավելի շուտ 15 թվին նախատեսվածա 16 թվին սկսել են։ Բարեկարգում։ Այո, այո, ծրագիրը արդեն ընթացքի մեջ ալել, մի քանի օրվա սկսած պատերազմին սկսելա, գործը դադարեցվելա եւ միջև կենտրոնացել են նորից պիտի անեն այս պատերազմը։ Այդ արանքում միջև 20 թվականի պատերազմը ասֆալտապատել են փողոց։ Մի մասը, որ պիտի անցնեն երկրորդ նրբանցք, ելի պատերազմը սկսել է հենապատերը դրած է, բայց հողամասերը բաց է։ Առանց ցանկապատի իմնելաբաց փողոցով քինողնա, թափարող շներն է, այդ հարցն էլ է շատ կարևոր։ Պատերազմից հետո 2 տարի է անցել, երբ դիմել եք, ինչ են պատճառաբանը։ Գործընթացի մեջ էր, հիմա էլ արդեն շրջափակման մեջ է։ Վերջին պատերազմից հետո թղամասի տների մեծ մասի տանիքները փոխվել են պետական օժանդակությամբ։ Երբ Ստեբգեսում շուրջօրյա ջուրի անցկացվել, գոյուղագծի կառուցման անհրաժեշտությունն ավելի ակնհայտ է դարձել, թեկուզ ուշացումով դա էլ ունեցան։ Փողոցը գիշերները լուսավորվում է, ժամանակին մաքրվում, աղբը հանվում։ Դրական փոփոխություններն ակնառու են, իսկ ահա միայն կյուն չկա, որ հանգստանան, զրուցեն։ Բնակիչներն ուզում են, որ գոնե նստարաններ տեղադրեն մի քանի տեղ այո, ծայրամասում բնակվելն ունի եւ թերություններ, եւ առավելություններ։ Շատ հաճելի է ապրել ստեդես թաղամասում, զբաղվել հողամգործությամբ, պահել ծաղիկներ, սեփական տունա պետականելի, ստեբ ես մը չլինեմ երևի չկարամ։ Կիտրոլի ծառեր ունեմ, մեղվա փետակներ էի պահում։ Հիմա չէ։ Հիմա չէ, արդեն չէ։ Շրջափակումը չի հարկադրել ստեփգեստիներին այս տարի ավելի փթաջանորեն զբաղվել փողագործությամբ, ավելի շատ ցանել։ Դե միշտ ես ցանել եմ 82 թվականից առ այսօր, այդ հողամաս ինձ համար ինչ որ մի զբաղմունք է եւ օգտակար է։ Սածիլանությունը, կարտոֆիլ վարունգ, լոբի, կանաչեղեն, բիբար, Բադիրջան ամեն ինչ։ Ու այս տարի ես նկատել եմ, որ ժողովուրդ սկսել է գուցե պահանջնա, դե, գուցե պակասը ստիպել է ձեփականը ունենալ, ոչ թե սпасել, թե որտեղից կբերեն, որ կարողանան գնել կամ չգնել։ Ժողովուրդ արդեն մի քիչ անհանգստացած են, որ վաղը մյուս օրը կարող ինչ-որ մի բանի պակասություններ նա հա, հողամասից կքաղի։ Միայն տնամերձներն է, թե ստեբգեստիները նաև գետափին ունեն հողակտորներ, որ մշակում են։ Անպայման։ Միշտ էլ եղել է Շրջափակումը բարթացրել է կյանքը, ստեպգեսում հուսահատ չեն, պատրաստ են դիմանալու ամեն մի զրկանքի, մարդկան զայրացնում եւ հունից անում է մի հանգամանք միայն, երբ օբյեկտիվ դժվարություններին գումարվում են սուբյեկտիվ կամա ակամա հարուցված դժվարությունները։ շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախյան շարժման տարեգրությունից։ Տասնչորսից 15 մայիսի 1988 թվական Իրադրությունը մարզում շարունակում է մնալ լարված։ Շուշի քաղաքում տեղի են ունենում հանրահավաքներ, որոնցից յուրաքանչյուրին մասնակցում է մինչև 6000 մարդ, Հանրահավաքները բացահայտ ազգայնական եւ հակահայկական բնույթ են կրում։ Շուշիում բնակվող հայերի նկատմամբ հաշվեհարդարի սպառնալիքներ են հնչեցվում։ Հանրահավաքների հիման վրա ԽՄԿ կենտկոմին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդին եւ ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդին ուղված դիմում է ընդունվում, որը բովանդակում էր ազգայնական հակահայկական պահանջներ, ընդհանուր ինքնավար մարզի լուծարումը։ 16-ից 17 մայիսի 1988 թվական Շուշիում առավոտյան ադրբեջանցիների խմբերը յուրաքանչյուրում 20-ից 30 մարտ քաղաքի շատ օբյեկտներում, հիմնարկներում եւ գազམ་ակերպություններում ուսումնական հաստատություններում հայ ազգության անձանց թույլ չեն տալիս աշխատանքի անցնել։ Այդ գործողության ընթացքում հայերը ենթարկվում են ծեցի եւ վիրավորանքների։ Նրանցից պահանջում են անհապաղ թողնել քաղաքը։ Խանութներում հայ ազգության բնակիչներին մերժում են բարենամաթերք բաց թողնել, ծննդկաններին ընդունել ծննդատուն։ Շուշվա հայերը բնակվելու են տեղափոխվում Ստեփանակերտ, Շուշվա շրջանի Քարին տակ, Ասկերանի շրջանի Շոշ եւ Մխիթարաշեն գյուղերը։ Լղիմ ներքին գործերի վարչություն Շուշվա հայերից հաղորդումներ են ստացվում անձնական ունեցվածքի գողության, բնակարանների ջարդի, ադրբեջանցիների կողմից հետապնդումների փաստերի մասին։ Ըստ այդ փաստերի մարզի դատախազության եւ ներքին գործերի վարչության կողմից հետաքնություն է անցկացվում։ Մայիսի 17-ին Կուսմարսկոմի բյուրոն քննարկում է Շուշի քաղաքում սադրանքների մասին հարցը։ Կուսակցության Շուշվա շրջկոմի առաջին քարտուղար Հաջիևը հրաժարվում է ներկայանալ Մարսկոմի բյուրոյի նիստին եւ ընդհանրապես ենթարկվել Կուսմարսկոմին։ Մարզային ռադիոյով հաղորդվում է Կուսմարսկոմի դիմումը Լեռնային Ղարաբաղի աշխատավորներին, որում կոչ էր արվում պահպանել հասարակական կարգը, հիմնարկներում, կազմակերպություններում նորմալ աշխատանք ապահովել, ցուցաբերել հանդարտություն եւ զսպվածություն։ Կուսմարսկոմին առընթեր ստեղծվում է մամուլի կենտրոն, որն օպերատիվորեն հաղորդում էր մարզում տեղի ունեցող դեպքերը։ Ստեփանակերտի Կուսքաղկոմում նույն նպատակով ստեղծվում է վստահություն հերախոսագիծը։ Մայիսի 17-ին Կուսմարսկոմի բյուրոյի անունից նորնամակ է ուղարկվում ԽՄԿ կենտկոմ։ Մայիսի 15-ից 17-ը Շուշիում հայերին ծեծելու, նրանց ունեցվածքին վնաս հասցնելու դեպքեր են տեղ գտնում։ Տեղեկությունները քաղված են Վահան Հարությունյանի իրադարձությունները Լեռնային Ղարաբաղում գրքից։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մայիսի 19-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։